é Zé Neto e Cristiano Jeitinho diferente, hein? Acústica Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto você não volta eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba oh, oh, oh, oh. A falta de você, bebida, não ameniza oh, oh, oh. fogo com gasolina. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando modão de arrasar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não percebe. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba oh. oh, oh. oh. de você bebida não amenizar oh oh, oh, oh, oh, Tô tentando apagar fogo com gasolina oh, oh, oh, oh. A falta de você bebida não amenizar oh, oh, oh, oh, Tô tentando apagar fogo com gasolina oh, gostaram desse vídeo, foi feito com muito carinho pra você, né, Cris? Isso aí. Ó, aproveita, se inscreva no canal, curte, dá muito like e ative o sininho da notificação. Pra quê? Porque todo vídeo novo que a gente lançar, todas as músicas, novidades que a gente lançar no nosso canal, você vai ser o primeiro a saber. Isso aí. É? YouTube vai notificar você que a gente lançou vídeo novo. Então, não, não, não se esqueça, hein? Beijo, não, valeu, bora curtir.